Vieglatlētika Latvijā autors Andris Staģis. Īsa vēsture par Latvijas vieglatlētikas dzimšanas gadu uzskata 1897, kad Rīgas vingrošanas biedrībā sāka nodarboties ar vairākām vieglatlētikas disciplīnām. Rīgā pirmās vieglatlētikas sacensības notika 1901. gadā. Kopš 1908. Rīgas vieglatlēti regulāri piedalījās Krievijas meistarsacīkstēs un Viskrievijas olimpiādēs. Pēc Pirmā pasaules kara 1920. gadā notika pirmās lielākās sacensības - vispārējie sporta svētki, kuru programmā bija arī vieglatlētika. Neatkarīgās Latvijas laikā regulāri notika valsts meistarsacīkstes, reģionālās sacensības, tika fiksēti nacionālie rekordi. Lielu popularitāti ieguva Baltijas valstu sacensības, kā arī sacensības atsevišķās disciplīnās, īpaši soļošanā. Dalība Olimpiskajās spēlēs. Piektajās Olimpiskajās spēlēs 1912. gadā Stokholmā Krievijas delegācijas sastāvā pirmo reizi piedalījās arī 15 Rīgas vieglatlēti. Starpkaru periodā neatkarīgās Latvijas vieglatlēti piedalījās četrās spēlēs no 1924. līdz 1936. gadam. Pirmo olimpisko sudraba medaļu 50 km soļošanā 1932. gadā Losandželosā izcīnīja Jānis Daliņš. Pēc četriem gadiem Berlīnē arī soļotājam Adalbertam Bubenko bronzas godalga. Padomju okupācijas laikā Latvijas vieglatlēti Padomju Socialistisko Republiku Savienības PSRS delegācijas sastāvā piedalījās septiņās Olimpiskajās spēlēs no 1952. līdz 1988. gadam. Trīskārt Inese Jaunzeme, Jānis Lūsis un Dainis Kūla kļūstot par olimpiskajiem čempioniem šķēpa mešanā. Jurim Silovam 400 metru stafete un Intē Klimovičai 4x400 metru, sudraba un bronzas medaļas. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas vieglatlēti piedalījušies visās septiņās līdz šim notikušajās Olimpiskajās spēlēs. Izcīnītas trīs sudraba medaļas Aigaram Fadejevam soļošanā, kā arī Vadimam Vasiljevskim un Aināram Kovalam šķēpa mešanā. Latvijas vieglatlēti 19 Olimpiskajās spēlēs no 31 izcīnījuši 3 zelta, 6 sudraba un 4 bronzas medaļas. Nozīmīgākās sacensības Latvijas čempionāti vieglatlētikā kopš 1920. gada notikuši jau 95 reizes. Kopš 1971. notiek arī Latvijas čempionāti telpās. 1961. gadā pirmo reizi tika izcīnīti populārie Rīgas kausi. Šīs sacensības notika līdz 1993. gadam. Tās tika atjaunotas 2006. gadā. Kopš 1995. Valmjerā notiek valsts prezidenta kausa izcīņa, pirmsākumos starp Latvijas novadu un Rīgas komandām. Kopš 2004. gada notiek Latvijas olimpiādas, kurās piedalās novadu un pilsētu komandas. 1999. Rīgā notika Eiropas jauno vieglietu čempionāts. 2016. gadā Balmjerā valsts prezidenta kausa izcīņas sacensībās notika 53. Baltijas mačs. Nozīmīgākie sportisti Latvijas vieglatlēti piedalījušies gandrīz visās Eiropas meistarsacīkstēs vieglatlētikā, arī PSRS izlases sastāvā. Jānis Daliņš bija pirmais latvietis, kas kļuva par Eiropas čempionu 1934. gadā 50 km soļojumā. Starpkaru periodā viņš kļuva par populārāko valsts sportistu četras reizes 1962., 1966., 1969. un 1971. gadā Eiropas čempionu titulu izcīnījis Jānis Lūsis šķēpa mešanā. Pareizai arī Staņislavs Olijers 2006. gadā 110 metru barjeras skrējienā, Inetera Deviča 2010. gadā tālēkšanā un Zigismunds Sirmais 2016. gadā šķēpa mešanā. Latvijas vieglatlēti kopš 1983. gada piedalījušies visos 15 pasaules čempionātos, stadionos un arī telpās. 2011. gadā sudraba medaļu ieguva Inêta Radeviča tālēkšanā. Latvijas sportisti pasaules čempionātos izcīnījuši arī divas bronzas medaļas. Dainis Kūlas ķēpa mešanā 1983. gadā un Laura Ikauniece Admidiņa septiņcīņā 2015. gadā. Igors Kazānovs 1991. gadā čempionātā telpās izcīnījis sudraba medaļu un 1989. gadā bronzas medaļu 110 metru barjeras skrējienā. Māris Bružiks 1993. gadā ieguvis sudraba medaļu trīssoļu lēkšanā. Staņislavs Olijers 2008. gada pasaules čempionātā telpās izcīnījis bronzas godalgu 110 metru barjeras skrējienā, bet Jānis Bojārs 1985. gadā bronzas medaļu lodes grūšanā. Latvijas vieglatlēti veiksmīgi piedalījušies arī pasaules čempionātos junioriem U20 un jauniešiem U18. Junioriem pasaules čempioni bijuši Aleksejs Lukašenko lodes grūšanā 1986. gadā, Staņislavs Olijers 110 metru barjeras skriešanā 1998. gadā, kā arī Linda Brīvule 2002. un Gatis Čakšs 2014. gadā šķēpa mešanā. Septiņi Latvijas vieglatlēti PSRS vai Eiropas komandu sastāvā piedalījušies Startautiskās Vieglatlētikas federācijas pasaules kausu izcīņā. Anita Stukāne uzvarējusi tālēkšanā 1979. gadā un Dainis Kūla šķēpa mešanā 1981. gadā. Kopš 1968. gada notiek Eiropas čempionāti telpās. Šajās sacensībās zelta medaļas izcīnījuši vairāki Latvijas vieglatlēti - Juris Grustiņš, 3000 metru skrējienā 1972. gadā, Inta Klimoviča un Ingrīda Barkāne stafetes skrējienā 1975. gadā. Jānis Bojārs lodes grūšanā 1983. un 1984. gadā, Māris Bružiks trīsoļu lēkšanā 1986. un 1996. gadā. Igors Kazānovs 4x 60 metru barjeras skriešanā 1990., 1992., 1996. un 1998. gadā. Staņislavs Olijers 60 metru barjeras skriešanā 2000. gadā. Latvijas vieglatlēti regulāri un ar sekmēm piedalās Eiropas jauno vieglatlētu čempionātos junioru U23 kopš 1997. gada, junioru U20 kopš 1968. gada, jauniešu U18 kopš 2016. gada, kā arī Eiropas jauniešu olimpisko dienu sacensībās. Septiņi Latvijas vieglatlēti izcīnījuši junioru U23 čempionu tituls. Aigars Padejevs 20 km soļošanā 1997. gadā, Līga Kļaviņa 7 cīņā 2001. gadā, Jānis Leitis tālēkšanā, Madara Palamēka šķēpa mešanā un Aiga Grabuste septiņcīņā, visi 2009. gadā, kā arī Zigismunds Sirmais un Līna Mūze šķēpa mešanā, abi 2013. gadā. Eiropas junioru čempionu godā bijuši Loelita Bļodniece šķēpa mešanā 1975. gadā, Irina Latve 800 metru skrējienā un Māris Putenis soļošanā, abi 1999. Polina Jeļizārova 3000 metru šķēršļu skrējienā 2005. gadā, Aiga Grabuste septiņcīņā 2007. gadā un Zigismunds Sirmais šķēpa mešanā 2011. gadā. Pirmajā Eiropas jauniešu čempionātā 2016. gadā Latvijas šķēpmetēji izcīnīja divas medaļas. Par čempionu kļuva Kristaps Jaunpujens. Latvijas vieglatlēti studenti ļoti veiksmīgi startējuši arī pasaules studentu universiādēs. Kopš 2027. gada 17 reizes izcīnītas zelta medaļas. Par divkārtējiem universiāžu uzvarētājiem kļuvuši šķēpametēji Dainis Kūla, 1981. un 1983. gadā, Ēriks Raks 1999. un 2001. gadā, un Ainārs Kovals 2005. un 2009. gadā, bet sprinteri Renāta Lāce 1963. gadā divreiz un 1965. gadā, un Juris Silovs 1973., 1975., 1977. gadā par trīskārtējiem. Nozīmīgākie treneri Latvijas vieglatlētikā vienmēr bijuši izcili treneri - Imants Gailis, skriešana, Imants Liepiņš, sprints un lēkšana, Valentīns Mazzālītis, Māris Grīva un Valentīna Eiduka, šķēpa mešana, arī viesturs Kumuška, barjerskriešana, Vitālijas un Braško mešanu disciplīnas, Tālivaldis Budēvits, lēkšanu disciplīnas. Nozīmīgākās organizācijas – 24. aprīlī 1921. gadā dibināta Latvijas Vieglatlētikas Savienība. 1923. gadā to uzņēma Startautiskajā Vieglatlētikas Federācijā International Association of Athletics Federations. 1940. gadā Latvijas Vieglatlētikas Savienība tika likvidēta un atjaunota pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Sacensību vietas Latvijas vieglatlētikas pirmsākumos treniņi un sacensības notika velotrekos Mars vai sporta laukumos, Kaizervalda un Latvijas sporta biedrībai piederošajos. Pilsētas stadionu, tagad Daugava, eksploatācijā nodeva tikai 20. gadsimta 30. gados. Pēckara gados Rīgā lielākie vieglatlētikas stadioni bija Daugava un Dienāmo, bijusī jaunekļu Kristīgā savienība. Šobrīd Valmierā, Liepājā, Ventspēlī, Jelgavā, Jēkabpilī, Ogrē, Bauskā un citās Latvijas pilsētās ir ar modernu skrejceliņu segumu aprīkoti stadioni. Kuldīgā kopš 2008. gada darbojas starptautiskajiem standartiem atbilstoša ziemas treniņu un sacensību manēža. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio 5 producente Linda Samsonova.